بسم rahman الرحمن Le site damageFR.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Marutiniki, Allah Dar الحديث بالدماج 39e leçon الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبدأ بالأسئلة يقول لما ينزل عدنان إلى الساعة مرارا إن له موعدان أمهما مع الطبيب ثانيا يقول لما حضر الدرس مع أنه مريض حضر حفظا لله لما منع مدرس زهيرا من الدخول منعه من الدخول تأديبا فقد أصبح تأخر دأبه آه، وبيننا كما يجد هذا فقط استخرج أيوه لحظة أيوة الفعل مفعول تمام خوفا أيوة خوفا حبا نعم رغبة نعم رهبة نعم خشية حضر خوفا نعم أه، طمعا نعم أه، رئاء رئاء الناس نعم وتأديبا وقصد قصد الإسراع نعم خلينا فيها جلسنا طيب نكون ما شرف في الدفع الثلاثين troisième leçon وهذا يتعرض بالتمييز غير طيب، هذا الدرس يتعرض بأحكام التمييز من الأسماء المنصوبة كذلك تمام سأخوذ المدرس وأنت تأخذ غيره اشتريت الأشياء المكتوبة لصنع اللوحات النحوية يا Ahmed. Donc tu as acheté les choses désirées afin de faire ou de fabriquer les euh, affiches grammaticales au Ahmed. نعم اشتريت اشتريت مترين ورقا وخمسة عشر قلما لحجان وألوان وألوان مختلف وألوان مختلفة Donc il dit oui, j'ai acheté 2 mètres de feuilles et euh, 15 stylos de taille et de couleurs différentes. Ta'al ya Ali, واكتب هذه الآيات على سبورة. Viens Ali et écris ces versets sur le tableau. آه، ليكتبها أحمد Là, ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا Il dit que Ahmed les écrive car il a une, une meilleure écriture que la mienne. Il a de meilleure écriture que moi. Iqra dit l'ayat ya Zuhayr. Lis ces versets au Zuhayr. يقرأها حامد فإنه أحسنني تلاوة أحسننا أحسننا نعم. أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا qui dit que l'Élise Hamid car il est celui qui a la plus belle voix d'entre nous, ou plutôt celui qui a la meilleure récitation, et celui qui a la plus belle voix d'entre nous. بعد الاستعاذة والبسملة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين فمن يعمل مثقال إنني إنني وقال إنني من المسلمين Mm. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه Donc après l'Isti'adha al-Basmala, il dit en sens relatif rapproché, et qui est de meilleure parole que celui qui appelle Allah et qui a accompli des œuvres pieuses et qui dit ça je suis du nombre des musulmans. Et dans la parole relative reprochée, et celui qui accomplit ou quiconque euh, fait un grain de moutarde de bien le verra, et celui qui fait un grain de moutarde de mal le verra. Masha Allah, أحسن بك قريئا ملأ الله قلبك سرورا ايش قلبك هو قلبك اجعل له دما ملأ الله قلبك سرورا كما ملأت قلوبنا بحجة وسرورا اقرأ الحديث يا علي donc il dit Masha'Allah euh, comme tu es un bon lecteur arrestateur ça va arriver Inch'Allah Ahsan Bika ça va même si ta'adjub ça va bien ça dans le dars il a dit qu'Allah remplisse ton cœur de joie comme tu as rempli notre cœur de joie et de plaisir lis le hadith au Ali النافع عن عبد عن عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاه بزكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير رواه الشيخين وغيرهما الشيخان وغيرهما شيخا وغيرهما selon Nafi' selon Abdullah qui l'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné pour la zakat al-fitr de donner un sa' de tamr et un sa' d'orge. Et un sa' c'est quatre mains, yani quatre. Euh, poignées, euh, pas poignées, on va dire les deux mains, non, deux, deux mains jointes. Mm. Quatre fois. Quatre, entre, quatre et, entre quatre et cinq fois à peu près. Ça dépend de la taille de la main. Il y a des mains moyennes. Non, طيب. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية هذه الأسئلة للدرس الآتي إن شاء الله ما الأشياء التي اشتراها أحمد لصنع اللوحات النحوية Donc, quelles sont les choses que Ahmed a achetées pour fabriquer les affiches grammaticales Man الذي كتب الآيات على السبورة Qui est celui qui écrit les versets sur le tableau. Man الذي قرأها Qui est celui qui les a récités. فكما قلت لك هذا الدرس هو في أحكام التمييز أحكام التمييز يقول اشتريت مترين ورقا هنا ورقا تمييز يشتري 2 متر دفاي طيب رسالة المولى ورقا مترين سما فول بي ورقا ستمييز والتمييز ما هو هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم C'est un nom mansoub qui vient pour éclaircir une confusion ou une chose qui n'a pas été euh, euh, explicite dans des mots singuliers ou dans des phrases. Mathalan, Izekulta, J'ai acheté deux mètres. C'est un cool. H. Metrain min H. Il manque quelque chose. Il y a un Ibrahim qui est là Une chose qui est vague. Deux mètres de quoi Un takul warakan. Warakan, c'est un tamiz, il vient justement pour lever ce côté euh, abstrait de ta phrase. Maintenant, tu précises c'est quoi que tu as acheté. Deux mètres de quoi De feuilles. C'est le tamiz. يجلسون وعليك الباب عليك الباب ما أظن أبا بكر سيأتي الآن Et des fois, ce côté mubham, tu l'as soit dans un mot manquant ou dans une phrase entière. Donc le tamiz, il vient pour justement lever ce, côté abstrait, et t'éclaircir sur la chose voulue. ويكون التمييز اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من الإجمال donc c'est un mot nakira qui a pour sens min hafoja afin d'éclaircir ce qui a comme chose confuse qui le précède. donc c'est un mot nakira, bien défini, qui a le sens de mine. Tu verras que souvent ta mise on peut euh, mettre mine à sa place. مثلا يقول عندي متر حريرا il dit quoi j'ai un mètre de soie فهنا حرير ما هو هو تمييز عندي هذا خبر مقدم وبالظرف آه، متعرب بخبر المقدم متر هذا المبتدا وحريرا تمييز تستطيع أن تقول عندي متر حريرا وتستطيع أن تقول عندي متر من حرير وإذا تستطيع أن تفهم إيش الإضافة عندي متر حرير الثلاثة تصح وبهذا تستطيع أن يعني تجد أنه تمييز لا سيما تمييز الذات تمييز الذات سيأتي من التمييز على قسمين Donc tu peux dire soit en mettant Moudof, Moudof ilayhi, soit en mettant min, ou soit en mettant tamiz, mansoub ou mashara. ثانيا حسن حامد خلقا يعني que euh, Hamid a un bon comportement en fait, on dirait comme ça. الآن كيف تعلم أن خلقا ليس مفهوم به كنا لعلك تثور الفعل على وزن فعلة الفعل في الوزن فعلة ان لازم لا بد مفهوم به دونك لا خروجان لا بد مفهوم به il peut pas être ma folle parce que ce verbe là il m'a tout ce qui vient de la voix fa'ula il ne prend pas de maf'ul bihi donc le ghalib que tu vois derrière comme ism mansoub ça va être tamiz كفي قوله تعالى مثلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا voyez, quelle monstruosité qui sort de leur bouche, ils ne disent que des mensonges. Kaburat kalimatan. Kabura ala wasfa ula. طيب يقول فالتقدير جملتين للسلطة دي دو فراز عندي مترون من حاليا كما قلت لك حصنا حامد من وجه خلقي طيب حسن حامد من عفوا جهة خلقي طيب يقول التمييز نوعان كحامد Hamid بعبوها في par من جهة من khuluq. لا جهاد نحن يعني من حيث خلقي par في الخلق يقول التمييز نوعان تمييز الذات وتمييز النسبة تمييز الذات on l'appelle تمييز مفرد وتمييز النسبة on l'appelle également تمييز الجملة تمييز الجملة c'est les mêmes mais des fois tu vas trouver d'autres nominations en d'autres livres mais c'est les mêmes طيب يقول تمييز ذات والواقع بعد المقادير والمقادير أربعة أنواع donc تمييز ذات c'est celui qui vient à la suite de doses, de quantité, de mesure, de distance. مثلا ou également celui qui vient après l'adad. Ja, Khamsata, خمسة Taliban. Taliban, ça ستميز تميز الذات يكون مثلا المقادير إلى الأمور منها العدد بنومه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا donc il dit oh mon père j'ai vu 11 planètes alors également كم كتابا قرأت combien de livres as-tu lu فتمييز هنا جاء بعد كم فهذا هذا نوع من التمييز تمييز ذات طيب تمييز مفرد Il vient pourquoi Pour enlever l'Ibrahim d'un mot. D'un mot. مثلا هنا أحد عشر كوكبا كوكبا المفصل بهم دكوا أحد عشر طيب رأيت أحد عشر ثم تتعت أحد عشر ماذا كوا كذلك تقول كم كتابا قرأتها تجدي كم قرأت وجاء كم ماذا Donc là, c'est l'enlève du bahem d'un mot seul. Kam كذلك الممسوحات les distances مثلا عندي ذراع أرضا جي un bras de ذراع c'est une distance voyez c'est فهنا أرضا تمييز رفع لي بهم عن كلمة ذراع Et comme on l'a dit, tu peux dire aussi, il dit zira'un min ardin ou zira'u ardin. On peut mettre min et on peut mettre l'idafa. ثالثا من المقادير الماكيلات les mesures les choses نحو أعطيته ساعا تمرا je lui ai donné un ساع de temps فهنا ساعا الأول ما يعربه ثاني والأول هو أعطيته سلوه آه، نعم. وساعا مفعول به ثاني وتمرا على تمييز اللي بهم اللي تبقوا ساعا Donc Tam est venu pour lever l'Ibham, qui est dans Sa'a. رابعا من المقادير الموزونات les choses qui sont pesées les poids نحو أي عندك رتل سم سمنا رتل je sais pas c'est quoi comme euh, comme euh, poids c'est qui vaut combien en kilo ou c'est pas un truc qui est normalement qu'on qu'on connaît Surtout qui était utilisé chez les Arabes. Raglun, c'est 2, kg 564. 2 kg 2 kg 5, 2 kg 5. Mmh. Donc tu dis, Indi Raglun Samnan. Samnan. Sam, c'est comme du beurre. C'est de, la, de la graisse. Ça sent pas du beurre. Fauna, Retloun, c'est un mauzoun. C'est un poids. L'équivalent qu'on trouve, c'est quoi Deux kg à peu près Donc il y a besoin d'un ibaham. Cet ibaham, il est élevé par Sam, qui est a tamise. Et également, euh, يقول يلحق به الدل ولا ما يشبه المقادير et on peut aussi y ajouter des choses qui ressemblent au maqadir des choses qui le ressemblent نحو ما في السماء قدر راحة السحابا vous voyez ce qu'il y a dans le ciel est l'équivalent euh, de l'étendue des, euh, des, euh, des nuages là ça traduit l'étendue des nuages dans cette phrase là alors comme ça je traduirai parce que l'étendue des nuages, en soi, c'est pas une distance vraiment. Tu vois, on ne mesure pas par les nuages. Cependant, tu sais que c'est quelque chose de long. Donc là, c'est une comparaison en fait. Hein? Donc là, shahid ainahu sahaban tamiz min ايش c'est plutôt qadr raha ensemble le mudaf le mudaf ilayh عندي جرة ماء أريد كيسا دقيقا عندي جرة ماء جرة c'est un jar pareil en français un jar donc tu dis j'ai quoi j'ai un jar d'eau un jar en soi c'est pas une mesure mais ça, ça y ressemble أريد كيسا دقيقا je voudrais un sac de farine كون مثلا ترى امام امام الدكان الفاضي يبيع بسدول تقول مثلا أريد سقلا بطاطا je veux un مثلا لي مقادير تسعون لمقادير تقطع كل يوم سعسو سنكيل لي مكيلات ثالثا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى quiconque euh, œuvre d'un grain de un grain de moutarde de bien le verra Non. Mais il n'y a pas une différence entre le maquillat ou le mouzounat Il rentre dans le maquillat, il rentre dans les dosages. Oui, mais les deux, c'est du dosage, ils sont pareils Non, le, ce qui est mesuré, c'est mesuré, ce qui est pesé, est pesé, c'est pas la même chose. Ah. Mesure, c'est pas par rapport à un poids, c'est par rapport à une quantité. là, on voit que c'est un poids. C'est un poids, ça. Eh, c'est un poids, c'est pas une mesure. Alors, lequel est une mesure et lequel est un poids Hein là, c'est C'est une mesure. Ah, c'est ce qui est pesé. طيب يقول حكمه أي حكم التمييز يجوز نصبه نحو عندي متر حريرا جاء متر سوا فهنا ومنصوب ويجوز جره بمن نحو عندي متر من حرير جاء متر دو سوا منفصص على انفصص كما يجوز جره بالإضافة نحو عندي متر حرير إذا ما sens يقول وقد يضاف الدال على المقادير إلى غير التمييز Et il se peut que celui qui démontre les dosages soit annexé à autre chose que le tamiz. مثلا ما في السماء قدر راحة سحابة Donc en vrai on va dire le, le, le del, le maqadir c'est qadr. C'est pas le moudaf qu'on doit filer entier. C'est qadr tout seul. En vrai on va savoir quoi Qadr. Quantité tu vois, dosage. كقوله تعالى كذلك فلن يقبل من أحدهم ملء, ملء الأرض ذهبا Il ne sera accepté d'aucun d'entre eux l'équivalent de la surface de la terre en or. فهنا الشهيد هو ملء ملء ملء c'est quoi ملء c'est la surface. Et là il est moudaf à quoi À Arb. Il n'est pas moudaf au tamiz. Et tamiz il est où Zahaban. ذهبا ويقول ملء كف من دم طيب يعني la, la surface de la main de, en sang, de sang. Là par exemple, il a mis quoi là On aurait pu dire milu kafin daman. Il a quoi Il a mis quoi là Min. Mais c'est le même marna. C'est le même marna. مختصر يتعلق بالتمييز الذات طيب تمييز الذات Et là, là l'Aqtasil, là, qu'on dit Yajouz, Nazbuhu wa Jarruhu, euh, Cheikh Boubile il dit qu'en vrai, quand il est majou, c'est plus un tamis. Ça, c'est majou. Tamis, c'est un mansoub, ism mansoub. C'est-à-dire il aura le même malin, il n'aura pas le même malin. Ça ne s'appellera pas un tamis, ça s'appelait hein, Imam Moudaf Ilehi ou Ism Majrour Biharjar. Mais dans le sens, c'est la même chose. Mais dans l'Irlande, on ne dira pas que c'est un tamiz. Donc, Hada, وهذا ما يتعلق بتمييز الذات أي تمييز الذات ثم يقول تمييز النسبة أي تمييز جملة وما فسر جملة mubahamaten النسبة Nahu, là c'est pourquoi pour lever le côté achat d'une phrase entière l'autre c'était un mot là c'est une phrase entière مثلا حسن هذا الطالب khulukan. فإن نسبة الحسن إلى التواليب مبهمة تتحمل أمورا أمورا كثيرة فجاء التمييز خلقا لإزالة هذا الإبهام Donc quand on te dit Hasuna à la Talib, Talib a une bonne chose. Sur une bonne chose, il a bien fait. C'est quoi cette chose Là, c'est une phrase entière qu'on a besoin d'être éclairci. Donc on a mis voir Kholokan. Donc en fait, c'est quoi qu'on veut là Le comportement. Donc en fait, c'est Talib a un bon comportement. Si on avait dit Hasuna de Talib, nous verrions une chose. Hasuna Esh, Sautan, il y a une belle voix. Hasuna de Talib, Wajjan, il a un beau visage. Hasuna de Talib, Kalaman, il a une bonne parole. Et nous, on veut quoi là Son, son appel. Donc on dit Khulukan. Donc là, le tamis, il est venu pourquoi Pour éclaircir le côté astral de cette phrase. Amen. طيب Et comme je te l'ai dit, tu arrives à définir entre ta mise et Par exemple, là, hasuna, c'est un film lazim. Donc, khulukun, il ne peut pas être un bihi, comme on l'a dit. Il ne peut pas être un bihi. En fait, ça, c'est aussi un truc qui a besoin de quoi vocabulaire Les verbes, tu arriveras à voir si c'est un tamise ou si c'est un déjà, en connaissant le sens du verbe. Est-ce que ce verbe-là, on peut le mettre à ou pas Et une fois que tu as bien cerné les mansoubat, tu, tu, tu analyses la phrase, tu te dis, est-ce que c'est vraiment un maful bi celui-là Est-ce qu'il y a celui-là Il y a un maful bi Tu regardes bien, tu analyses bien. Parce que ton œil ressemble. Ton œil peut, euh, le tamiz, il peut te, des fois, te confondre avec un maful bi. خلي هذا واجلس يقول التمييز النسبة il a une origine c'est-à-dire que la phrase en fait tu peux la tourner d'une autre, d'une autre, d'une autre euh, tournure alors le même sens, mais avec un irlam différent. مثلا يقول من تمييز النسبة ما كان أصله فاعلا. Le tamiz, en fait, là, on se dit quoi Que son origine, c'est un fa'il. Hinama تقول hasuna atalibu خلقا. C'est quoi l'origine de cette phrase-là Hasuna khalaqut talib. C'est ça l'origine de la phrase. Hasuna khalaqut talib. Donc là, on a fait quoi on a pris Modof, il est dit, on l'a mis lui en tant que fa'il, et le fa'il, on l'a mis en tant que quoi Tamise. لو أقول لك مثلا حسن صوت الإمام تقول حسن الإمام صوتا ما نفس معنى فأصل هذا التمييز كان فاعلا أصل على التمييز كان فاعلا ويل منه ما كان أصله مفعولا أي به Parmi les tamiz, il y en a un, c'était quoi son origine C'est un maful bihi qui a été transféré. Nahou, وفجرنا الأرض عيونا En fait, nous avons fait, nous avons fait quoi euh, Fait jaillir de la terre des sources. هنا تمييز عيونا لو قلنا وفجرنا الأرض لا فجر إلى besoin de quoi C'est faire jaillir. lorsque, si on disait Arda, il manque quelque chose. Donc on a ajouté quoi Tamiz Uyunan. Jam de Ayn qui veut dire sauf. Taqdiruhu Fajjalna Uyun al Arda. Donc nous avons fait jaillir les sources de la terre. Quand même. Et également, là ils n'ont pas cité, je te le rajoute. Al-Tamiz, elle a dit Asluhu Mubtada. Al-Tamiz, elle a dit Asluhu Mubtada. Mathalan, il est marre de celui-là, il est très utilisé. تقول أنا أكثر منك مالا وولدا كفي قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا En fait, j'ai plus de d'enfants et d'argent que toi. Ana aksaru. Si je te dis Ana aksaru minka, après je m'arrête. C'est-à-dire aksaru minni machesh. C'est quoi que tu as plus que moi Là, on vient avec tamiz. Mala, un argent, wa walada, et des enfants. C'est quoi de cette phrase Awladi wa mali aktharu min malik wa waladik. Et c'est là où je mets la phrase. Quand tu dis un aktharu minka malan, ay mali mutada, aktharu khaba, min malik. Donc là on a raccourci la phrase, on dit quoi Un aktharu minka Et celui-là est très fréquent. Dès que tu vois un ism mansoub on va dire allez, 90%, qui a un ism tabdil, ça tamise. T'as comme c'est fulan, ahsanu minka sautan. C'est quoi l'origine Fulan, ahsanu minka sautan. On met les choses à leur place. فلان أحسن منك صوتا صوت آه، أيوة. صوتك أفضل لا من فلان أحسن منك صوتا فلان أحسن صوت من؟ آه، آه، صوت فلان نعم أحسن من صوتك أحسنت هذا هو فهم؟ تقول هذا أجمل منك وجها أي سيجاك a dire qu'il est beaucoup que toi, il هذا أجمل من وجهك. وهكذا. Celui-là est très fréquent. يقول حكمه أنه منصوب لا يجوز جره et son lui son jugement c'est qu'il est mansoub il n'y a pas de taqdir avec min ou quoi quand même il n'y a pas et aussi des fois le tamiz il peut ne pas avoir d'origine ça peut être ni un maful bihi d'origine ni un mutada ni un fa'il مثلا نقول امتلأ الحوض ماء c'est-à-dire quoi امتلأ se remplir Et le haud, c'est quoi Le bassin. Si je te dis imtala al haud, comme ça, le bassin s'est rempli. Tu ne sais pas de quoi. Il te faut ta mise. ماء ماء وتقول امتلأ الكوب عصيرا طيب وتقول امتلأ قلبك حقدا علي ton cœur s'est rempli de mépris à mon encontre, mathalan. Il y a des verbes comme ça, comme imtala'a ou quoi, c'est des verbes qui sont lazim. Et la phrase, quand tu la prononces, elle aura un côté abstrait qui a besoin d'être défini. Donc, cette définition, tu l'auras par quoi Par ta mise. C'est là que sert le tamiz. Tamiz, ça c'est un bab, souvent au début, Yushkil al-Tullab et le Ça c'est un chapitre qui nous concerne beaucoup. Mais avec le temps, tu vois, تتعاون إن شاء الله وسهل. إما أصله إما مفعول إما مبتدأ نعم وإما فاعل فاعل نعم إما فاعل كحسنا التعليم خلقا pour l'origine Hasna خلق طالب فيقول فيه تفصيل ستدرسه فيما بعد إن شاء الله c'est quoi le tafsil de est-ce que des fois ils mettent منصوب مشروع que dit tu, tu, tu étudieras ça plus tard إن شاء الله نعم يقول استخرج ما في درس من أمثلة التمييز واذكر نوع كل واحد منها هذا اللي غادي إن شاء الله qui sont tous les tamiz qui est dans le texte et tu dis est-ce que c'est un ذات ou un nisba et est-ce que c'est un ذات ou c'est un nisba طيب يقول عين التمييز فيما يلي واذكر نوعه donc la définit le tamiz dans ce qui vient et il dit c'est quoi sa catégorie يقول أنا أكبر منك سنا je suis plus grand que toi en âge سنا نعم تمييز ذات أو مفرد نسبة نسبة نعم لأنه يرفع لبعمل من جملة كاملة أنا أكبر منك اشتري كيلو غراما سكرا ولترين لبنا Donc achète un kilo gramme de sucre et 2 litres de lait. سكارا نعم. ولبنا هذا آه، تمييز ايش ايش تمييز الذات الذات نعم قرأت 20 صفحة j'ai lu 20 pages صفحة هذا آه، ذات أيضا نعم طاب المدرس نفسا المدرس دو bonne humeur طاب آه، يعني طابع Thibaut, c'est une chose qui devient bonne. Là, ce serait, on dirait, طابع مدرس Nelson, c'est qu'il est de bonne humeur. نفسا تمييز نسبة نعم أصل هو طابع نفسه المدرس طابع نفسه المدرس سنوجن خامسا غرست البلدية شوارع شجرا que la mairie à, euh, il y a des plantés dans les rues des arbres. ça c'est planté Non. Il y a, une mairie, ça existe Baladia. Baladia, c'est la, mairie. c'est la mairie. Euh, Municipalité, commune, mairie. Shajaran Non. Euh, euh, أيوة النسبة ثالثا ومن أحسن من الله حكما آه، et qui est meilleur que Allah en jugement حكمة نعم نسبة لا أي نعم نسبة نعم آه سابعا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا comme ceux qui étaient d'avant vous, qui étaient bien plus forts que vous et qui avaient plus de biens et d'enfants. قوة نعم آه، تمييز مصباح نعم وأموالا نعم أموالا وأولادا مصباح آه، كنا أولادا ثابتا معطوف التمييز نعم. لا سي أموالا طيب حسون أولئك رفيقا يكربن كوباني cela. نعم. تمام يقول أكمل كل جملة مما يأتي بتمييز مناسب donc remplis les trous avec un تمييز آه، اشتريت مترا آه، اشتري اشتريت مترا آه، آه، حريرا أو مترا أيوة j'ai acheté un mètre de soie إملا الكوب الكوبة عسيرا Non, remplit l'eau, le verre de jus. Puisqu'on regarde imla, c'est un verbe. Yansib mafoulan wahidan. Il est où le mafoul là C'est koub. Donc le deuxième, il ne peut pas être mafoul bi. Ça veut dire quoi, tamise Mais comment on sait qu'il ne peut pas. Tu connais, après c'est que le vocabulaire. Hamidun aksarun. Hamidun. أيوة حامد حامد حامد أكثر طلاب أيوة آه، أكثر طلاب ما ما فهمت حامد أكثر Celui qui, a- qui est le plus parmi les élèves آه أكثر الطلاب آه، اجتهادا Non. من أحسنكم آه، من أحسنكم آه، فهما Non, qui est celui qui a la meilleure compréhension parmi vous أريد غراما غراما دقيقة نعم غرام دقيقة نفعين Je sais pas si Gérard c'est Gérard, enfin c'est Gérard mon Gérard, mais je sais pas si Gérard me dit Gérard Je pense que c'est un Ça dit, ça n'y a يقول Rindi, صاع برا J'ai un sac دوبلين إشارة التمييز في هذه الجملة مجرورا بمين مرة وبالإضافة مرة أخرى تفضل آه، آه، عندي آه، ساع من بر من بر نعم أو ضعفة عندي صعود صاع نعم نعم طيب سابعا صنع مصدر صنع يصنعه qui يجي فابريكي fabriquer وهو على وزن فعل sur la mesure sur la forme فعل هاتي مصادر الأفعال آتية على وزن فعل nous donne les مصادر suivants à la forme فعل شرب le, le c'est pas, c'est pas avec une fatra Parce que des fois. On... Il y a plusieurs, tu peux avoir plusieurs ça à dire. Comme rasala, tu peux avoir rousse, tu peux avoir rasl. Ouais. Shariba, Shakara, Wadda. Euh, Wad. C'est aimer. tout tout kaza, c'est j'aurais aimé que. Ou... Aimer, mais c'est pas comme ahabba. Hmm. C'est dans le sens de euh, souhaiter ou. Ouais. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Euh, le ça rentre dans l'amour, mais c'est pas l'amour comme mahabba, c'est autre chose. Plus ce souhait. Zahida. Allez, c'est l'asthisme Laisser les choses, du moins, laisser les choses qui n'apportent pas profit pour l'akhira. Euh, Sakira. Euh, Sakron Souk. Souk. C'est ce qui est euh, ce qui est en hébreu. Sakira, c'est être en hébreu ou soukira sous Sakura Sakira. Sakira, c'est enivré. Euh, c'est s'enivrer, euh, Sakira. Cheikh Moussakir, c'est chose qui enivre. Pour Sakira, tout, c'est s'enivrer. Être ivre, quoi. C'est pas euh, Sakura dans les. Mhm. Ça doit plutôt Sakura. ما يلزم يجي- moi je dis que tout ce qui est la wasf fa'ula sont lazim c'est pas que le lazim qui est que la wasf fa'ula il peut avoir un autre wasf Moi, je veux dire là, dans ce marna-là, Sakira, Sakira, c'est il n'y a pas sakura ça pas Sakura. en tout cas si je ne le connais pas je ne le connais pas si طيب خلي ال- الشفوي نخوض التاسع هذا صيغة التعجب هذا قد مر بنا في أظن الكتاب الأول إسلام سوف نشوف يقول للتعجب صيغة إلى دو فورم لا بروفير فورم ما أفعله ولا أفعل به نحو ما أجمل السيارة كم يبل la مثلا وإذا la deuxième أجمل بالسيارة في le même كما لبن elle est فهنا ما أجمل السيارة طيب ما هنا مبتدا وأجمل فعل طيب فعل وفعله ضمير مستتير وجوبا والسيارة مفرون به هذا يعرابه لكن الإعراب لا لا يظهر في المعنى الإعراب في الوابط والصوص للعقاز فقد ما أجمل السيارة سيكون من الوطن البال ونفس الشيء أجمل بالسيارة لا أجمل في الماضي سلفان دان في الأمر بي حرف جار والسيارة طيب سيارة يعني اسم مجرور لللفظ ما هو غير مرفوع محلا c'est un فاعل quand tu dis ajmil bisayara c'est comme la voiture est belle pareil c'est c'est notre façon de le dire en arabe مثلا في تنزيل أبصير به وأسمع on parle de qui d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il est voyant comme il entend تعجب Asmir bihim Obasir yawma ya'tunana. Comme ils verront bien le jour où ils attendront. Voyez Nous viendrons plutôt. Voyez Comme ils attendront bien. Là, le, comment tu sais de qui on parle Par rapport au domir qui est accroché au ben. Quand tu dis, par exemple, dans le premier verset, abusir bihi, Allah il Allah. Wa asmir bihim, le him, il à qui euh, c'est eux qui, vont, qui viendront auprès d'Allah. Donc c'est eux qui vont bien entendre. Fama asbaruhum nar. Tu t'étonnes comment ils arriveront à supporter le feu. Vous voyez hmm Ça, c'est dans le premier. Ma afail. C'est la première sirah, celle-là, c'est pas la deuxième. Vous voyez Donc là, tu comment ils vont, sur le feu, ils vont pouvoir le supporter. En fait, ils ne supporteront pas, mais ils supporteront. يقول تعجب ما آه، يأتي مستعملا فعلي تعجب دونك donc mélanciera du تعجب les phrases suivantes en utilisant les deux formules كثرة النجوم ما أكثر النجوم نعم و ما أكثر النجوم هي أكثر به أكثر أكثر بها نعم وبالنجوم سهولة اللغة العربية آه، <clears throat> ما أسهل ما أسهل اللغة العربية آه، آه، أسئل باللغة العربية نعم بود السماء أبعد ما أبعد ما أبعد السماء أبعد أبعد السماء <coughs> نعم حسن اللبن ما أحسن اللبن أحسن أحسن بالجبل نعم. قرب الامتحان آه، لا أقرب الامتحان أقرب بالامتحان طبعا نعم، نقول عاشرا تأمل المثال ثم أدخل مل في خمس جمل على غرار مل سي كم سي c'est le mille c'est le la, la mille c'est quant la, la le plateau de la balance تمام يقول مثلا أريد مل كف سكارا donc ça tu les feras Inch'Allah في البيت cinq phrases avec mille et un tamis c'est quoi غرارة comme l'exemple على غرار نعم comme l'exemple suivant là فنقول أريد مل كف سكرا je voudrais un plateau l'équivalent du plateau d'une balance tu vois de sucre فأنت تأتي ب خمس جمل على غرار هذه الجملة هذه الجملة فالخلاصه أننا اليوم أخذنا التمييز وهو قلنا الاسم المنصوب المفسر ما استبهم من الهيئات والنسبة C'est un ism منصوب qui vient pour éclaircir un côté abstrait qui se trouve dans un mot, dans une phrase. وقلنا أنه آه على قسمين تمييز الذات أي المفرد وتمييز الجملة أي النسبة وتمييز الذات il vient après les maqadir, les doses, les quantités, les nombres, les distances de ce qui ressemble. Et celui-là, il peut être dans takdir min. Il faut ajouter min ou mettre un d'or. Et l'autre, tamiz, un nisba, jumla, il vient pour euh, éclaircir le côté abstrait phrase entière. Et il a une origine, ce tamiz. Il peut être issu d'un fa'il, il peut être issu d'un maful bihi, il peut être issu d'un mutada. Et il peut être n'être issu d'un du tout aussi. On a pris les deux formules de ta'adjub. Ma af'ala wa af'il bih. وهكذا تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين